trido printilo reconstruas ostopartoin. Esploristoi volas producti homain ostopartoin per trido printilo, por plei bone resanigi lesoin pro rompigioi. Se tio successus, tio estus meilo stono en la chirurgio. Corpo partoi el la trido printilo cio sonas quasi aus scienz fictio tio un utagon povus revoluzii la medicinon Ce la tecnica universitato de vieno oni laboras pri tio igi tiun vision reala concrete temas pri osto surrogatoi qui estos el printatai kai povas implantigi al lesitai pazientoi tia maniere la resanigio post complicae osto rompigioi plis impligiu. Por antau enigi la esploradon, antau celcai tagoi ce la tecnica universitato estis installita cae inaugurita laboratorio pri progresintai polimeroi por biomaterialoi cae por la trido printado. Ce simplai rompigioi, la finagioi de ostoi de si mem cun crescas, char c'è la rompeioi daure formigias novae celoi, ciui iom post iom refermas la truon, clarigas la estro de la laboratorio. Se la truo tamen estas tre granda, tiam oni devas helpi alla celoi, cae montri al ili cien cresci. Tiu cele, cutime la rompeio, estas transpontata per osto pezzo quion la curacistoi el antaue ce alia corpo parto. Ien la teorio de la esploristoi. Se oni ansta enmetas en metas osto surrogaton, el la trido printilo, tiam tio havas la avantagion, che oni sparas alla lesito operazion, por el preni osto parton, cae gi ancau garantias, che la pontaggio estas precise en metebla. Char la lesita corpo parto estas antaue precise mesurata per computila tomografio. Helpe de la pertio i datumoi, la osto surrogato estas modelata, el printata, cae enmetata alla paciento. La fresce i celoi laulonge de tio fixigias, gis la finajoi de la rompigio estos cun crescintai. La sciencisto esercis taugan materialon por la osto surrogato, ca iam trovis gin. Fotopolimeroi havas multain in favora in etsoin, diras la studestro. Nun ni volas ancora trovi la idealan mixajon. Temas pri chemiai combinajoi, kiui estas liquai, do taugai por printado, gis ili estas al radiatai per lumo en certa ondo longo. Tie cie la lumo trafas, la materialo ene de secundoi solidigas, clarigas la sciencisto. La principio iam estas usato por la riparado de dentoi. La osto surrogato estas fixata en la corpo, ne kiel en tradizia chirurgio, per platoi caes rauboi, set per gluiloi, kiwi same consistas el fotopolimeroi. Interesai estas pontajoi el la trido printilo, precipe ce rompigioi en da cranio cae magzelo, char la visaggio de homo esense cundecidas pri la individuezzo de homo gravas do en planti osto surrogatoin cun precisae dimensioi, kiwi reconstruas la lesitan oston precise tiel ki agi estis antaue. Tio cele eblas mesuri la nelesitan duonon de la cranio, speguli la resulton, cae reconstrui el tio la mancantan ostoparton.